Bonjour Victor. J'assistais à des réunions ici et là. Bon, je t'écoute. Il semble qu'Alain travaille sur un projet que vous lui avez donné. Pourtant, je lui avais demandé de suspendre cet ancien projet en faveur d'un nouveau. Je dois être honnête. Je déteste le travail en équipe. Surtout, je n'aime pas travailler dans la même équipe qu'Alain. Il est paresseux. Je le sais. Il n'est pas leader, mais il est méthodique quand il se met à travailler. Voudrais-tu que je le rappelle à l'ordre? Tant mieux si cela peut débloquer cette impasse. Euh, nous sommes déjà en retard. Je vais lui en parler immédiatement. Merci d'avoir téléphoné. Je vous en prie. Au revoir.